Вітаю. Я Міша, і я біолог. Вітаю, а я Аня, і я не. І сьогодні у нас жартовний випуск подкаста Біобурбалка у гонор Дня сміху чи Дня дурняв, з якими вас і віншуємо. Так, ми <laughs> протягуємо робити святочні випуски. Весільні корпоративи, звертайтеся, <laughs> звертайтеся, ми завжди ради. А пакуль можемо пропонувати вам цікаву історію ёсць такі жарт что прынамсі одну прэмію <laughs> атрымаць за сваё жыццё можна але гэта не нобелюская прэмія але амаль але амаль тому что по-руску яна называется шнобелюская прэмія угу. ну і по-беларуску таксама я думаю можна ну, прыкладаць так а по-ангельску The Ignoble Prize. А чаму? Вось э, гэта як ігнор? <laughs> Ці ігнорабл прайз? <laughs> Не, ну, у прынцыпе так да быў знакаміты нарвежец Альфред Нобель ён э, зрабіў шмат грошаў тым, што прыдумаў дынаміт. Вось пасля вельмі пашкадаваў пра тое, што прыдумаў дынаміт і каб не кампенсаваць і, і, і выправіць сваю карму ён заснаваў нобелевскую прэмію. <laughs> Таму Нобл прайс па-ангельску. У ангельскай мове ёсць прыметнік Нобл. Ужыць дакладна як прозвішча Нобеля па-ангельску, але значыць такі вось пачэсны, там высакародны шляхетны пазітыўныя канатацыі ўвогуле гэтага слова. Антонім гэтага слова ігнобл не пачэсны і ўвогуле не зусім такі добры. Гэта не характарыстыка навукоўца, гэта характарыстыка самой прэміі да? Ага. То бок ёсць нобелеўская пачэсная прэмія і ага. ёсць непачэсная прэмія. ёсць антынобелеўская па ага, нобелеўская але ну простовогуле даволі прышпільна што я паглядзеў мне было цікава як былому перакладчыку амаль не на які іншыя мовы света гэта прэмія і назва не перакладаецца ага яна і гнобелюская і ў эстонскай мове і ў французскай мове і проста вось іг і нобель mm -hmm. але ва ўсходнеславянскіх вось з'явіўся гэты варыянт шнобелюская але слоган у яе такі што гэта ўзнагарода за дасягненні з якіх мы спачатку смяемся а пасля яны прымушаюць нас задумацца Краця я магу крыху распавесці пра гісторыю гэтай прэміі да, а пасля цікава. ты можаш распавесці цікавыя біялагічныя і каля біялагічныя прыклады угу. з больш новай гісторыі гэтая прэмія была заснаваная ў 91 годзе амерыканскі матэматык марк эйбрахамс рэдактаваў часопіс які дарэчы працягвае існаваць ну умоўна кажучы можна перакласці як летапіс неверагодных даследаванняў The Annals of Improbable Research. А, то бок яны з'явіліся да таго, як з'явілася прэмія, бо зараз яны неяк звязаны ж, так? Да, да, да. Карасей, яны працягваюць яго выпускаць, ён выходзіць шэсць разоў на год, а, і яны пішуць пра розныя дзіўныя даследаванні. І вось як адгалядаванне гэтага, асабліва дзіўныя з гэтых даследаванняў, якія яны лічаць вартымі шырокай увагі, з 91 -го года пачалі атрымліваць Шнобелевскую прэмію. Кожны год яны адбіраюць 10 лаўрэатаў у розных катэгорыях прычым катэгорыях насамрэч розных кожны год залежнасці ад таго што ім падалося больш цікавым так бок... за гэтага было даволі цяжка шукаць там біёлагаў тому што ага. э, кожны раз новыя катэгорыі тут энтамалогія ўжо выходзіць ад... <laughs> асобна тут яшчэ нешта выходзіць асобна так я не магла зразумець логіку а потым зразумела што не трэба разумець логіку <laughs> Ну так там, там ёсць цікавыя гісторыі, калі навукоўцы атрымлівалі там прэмію па літаратуры, напрыклад так, з так. асаблівасцю таго, як яна пішуць дарэчы да гэта таксама дойдзем там здаровае харчаванне, сацыяльная псіхалогія то бок што зацікавіла у гэтым так, то бок чалавек мог э, вывучаць нешта зусім іншае з іншай галіны навукі, але <laughs> тое, што зацікавіла людзей, калі яны чыталі яго даследаванні, гэта можа быць э, іншае ну так працэс у тым што кожны год яны прымаюць намінацыі кожны можа намінаваць калі у каго ёсць добрыя прапановы это можна зрабіць праз сайт яны пішуць што амаль 10 тысяч намінантаў кожны год у сярэднім яны атрымліваюцьвая колькасць ну вось гэта гэта не дрэнная прэмія насамрэч я не ведаю колькі намінантаў на нобелевскую Слухай, а вось якая сувязь з нобелевскай то бок у мяне было такое адчуванне, што гэта нейкі такі дадатак да тых, каму не далі нобеля, каб яны не сумавалі. Насамрэч сувязь ёсць крыху, таму што сама цырымонія адбываецца ў гарвардскім універсітэце і прэмію ўручаюць лаўрэаты нобелевскай прэміі сапраўдная. Ух ты ёсць нават унікальны выпадак, калі фізік Андрэ Гейм атрымаў спачатку шнобеля па фізіцы ў 2000 годзе за тое што ён прадэманстраваў як з дапамогай магнетызму маленькая жабка можа левітаваць <laughs> бок па сутнасці вісець у паветры да не абапіраючыся ага. лапкамі на паверхню бедная жабка <laughs> ён магчыма нават спадзяваўся атрымаць больш за адну Таму што ў наступным годзе пасля таго як атрымаў тую у яго выйшаў артыкул дзе ён дадаў свайго хамяка у суаўтары Гэта як хомабеллід <laughs> А там нават ён яго неяк назваў там там ага. імя аўтара нагадвае словах хэмстер на дадзены момант у хамяка больш за 30 цытат <laughs> што у мяне столькі напэўна не было першыя там гады чатыры аспірантуры <laughs> карацей праз 10 год гэта ж андрэй гейм атрымаў ужо нобелевскую прэмію па фізіцы ух ты за зусім іншае даследаванне за свае доследы з графенам і неўзабаве ў тым жа годзе ён патрапіў яшчэ і ў кнігу рэкордаў гінуса як першы чалавек які атрымаў і што блюскую і нобелюскую <laughs> наварыўся так. ён пасля нават распавёў в інтэрв'ю што абедзве прэміі ён шануе аднолькава ага. Таму што шнобелюская прэмія нагадвае што вось навукомцам неблага мець і пачуццё гумару і некую самаіронію таксама Крацей атрымліваецца, што атрымаць шнобелюўскую прэмію гэта можа быць насамрэч і даволі такі пачэсна. Так і наконт самай іроніі я яшчэ вось чытала, што шнобелюўская прэмія яна прызваная павысіць як бы інтарэс аўдыторыі да навукі праз вось гумар так праз тое, што гэта такія даследаванні, якія вызываюць усмешку і добра што такія даследаванні насамрэч таксама ёсць у навуцы і не ўсё так сумна і сур'ёзна і ніхто не зазнаецца асабліва ну так прынамсі з тых хто насамрэч прыязджае атрымлівае яе так Таму што можна атрымаць за даволі розныя рэчы да. галоўным чынам насамрэч да я даюсь за нейкія вось такія цікавыя дзіўныя сапраўдныя даследаванні я упэўнены што у цябе будзе шмат прыкладаў Вось прыклад, які мне спадабаўся ў 95 годзе група японскіх даследчыкаў з універсітэта Кейо атрымала шнобеля па псіхалогіі за тое, што навучылі галубоў адрозніваць карціны Пікаса ад карцін клода Мане. <laughs> Якія здольныя я б хацела сказаць галубыя, але даследчыкі, няхай бы яны і мяне навучылі. <laughs> Ну так наступны этап павінны быць там розныя перыяды творчасці пікаса <laughs> там арыгінал ці падробка Вось карацей можна атрымаць за ну гэта было сапраўднае даследаванне сапраўднымі вынікамі эмпірычнымі дадзенымі там все mm -hmm. як як трэба а могуць быць прэміі і за іншыя рэчы напрыклад вось у 92 годзе у катэгорыі літаратура перамог расійскі хімік юры стружкоў паміж 81 90 годамі ён апублікаваў у суаўтарстве зразумела 948 навуковых артыкулаў бок у яго <laughs> сярэднім выходзіў артыкул кожныя чатыры дні без свят і выходных да, цягам 10 гадоў. Калі нашы слухачы знаёмыя з кантэкстамі гэта працуе, да, то там загадчык лабараторыі часта з'яўляецца ва ўсіх <laughs> артыкулах гэтай лабараторыі гэта з'яўляецца <laughs> ну, не абавязкам, але ну, гэта нормай <laughs> жыцця. Ну так ну, гэта залежыць там ад установы, да, там ад культурных фактараў у розных mm -hmm. месцах па-рознаму але у дадзеным выпадку вось э, такі выдатны на першы погляд <laughs> у яго рэкорд праз год была <laughs> прэмія навукоўцам які апублікавалі медыцынскі артыкул на 9 сторонак у якім у спісе аўтараў было 977 імёнаў о часопісы тады нагадваю былі папяровыя то бок трэба гэта все было друкаваць ага. і вось гэты спіс аўтараў які быў даўжэй за сам артыкул давялося надрукаваць дадаткам да часопіса таксама па літаратуры як ты разумееш вось яшчэ была цікавая ў девяносто третьем годзе шнобеля па эканоміцы атрымаў амерыканец раві батра які напрыканцы восьмидесятых напісаў дзве суперпапулярныя кнігі бестселлера пра тое як і чаму у девяностым годзе на захадзе пачнецца новая вялікая дэпрэсія вось як капіталізм выклікае эканамічны калапс і як ад гэтага ўсяго абараніцца ага. ну шнобельскую прэмію яму далі за іронію што сам батра абараніўся ад эканамічнага калапсу і капіталізму тым што зрабіў мільёны на гэтых дзвюх кніжках <laughs> капіталізм ну і прадказанне зразумела не здзейснілася таксама а раскажы як гэта ўсё адбываецца гэта ўручэнне прэміі і наколькі гэта ўрачыста ўсё з 94 -го года цырымонія праходзіць у гарвардскім універсітэце Чаму ў гарвардскім універсітэце таму што сам заснавальнік прэміі скончыў гарвардскі універсітэт і ён жыве ў кэмбриджы амерыканскім кэмбриджу Масачусетса uh -huh. вось дзе знаходзіцца гарвард там жа знаходзіцца масачусетскі інстытут тэхналогій uh -huh. так MIT, дзе спачатку адбываліся гэтыя прэміі з 94 і перанеслі гарвардскі універсітэт там урачыстая цырымонія яна транслюецца яна записывается ўсё як трэба туды запрашаюць тых хто атрымаў гэты шнобелюскія прэміі і туды запрашаюць лаўрэатаў сапраўднай нобелюскай прэміі які гэтыя узнагароды даюць і ну прынцыпе фармат вельмі падобны да нобелюскай прэміі у тым сэнсе што тыя хто атрымаў узнагароду яны кажуць пра мову рашыстую і вось ўсё так сур'ёзна я дарэчы чула што у Ну там же таксама грашовая прэмія і ну, там сэнсе такая сума 10 трылёнаў даляраў Зімбабвы. Ну, тут варта ўдакладняць, што Зімбабвы, таму што гэта штосьці накшталт з 10 даляраў амерыканскіх. зразумела. <laughs> А яшчэ я бачыла, яны робяць нейкія сувеніры, адмыслова зробленыя пад кожнага лаўрэата. Ну прышпільна ж? Ну так, я яшчэ чула, што падчас узнагароды па вось гэтай залі дзе праходзіць урачыстае это мерапрыемства лётаюць папяровыя самалёцікі запускаюць папяровых самалёцікаў і э, запускаюць іх так інтэнсіўна адзін у аднаго што нават у адным годзе ад іх адмаўляліся ў мэтах бяспекі там што навукоўцы так разварушыліся там што што было ўжо небяспечна там яшчэ ёсць традыцыя калі лаўрэат кажа прамову сваю так. і ён доўга працягвае казаць. То там сядзіць у зале адмысловая маленькая дзяўчынка, якая пачынае крышаць э, все ўжо сумна мама все <laughs> мама все <laughs> зразумела ну вось это прынцыпе все што я магу распавесці э, добра давай тады я зараблю такі топ э, Дзе... некалькі 10 ну, у нас же жартовны выпуск таму топ некалькі пакуль міша не закрышыць э, хопіць <laughs> сумна <laughs> як десятгадовая дзяўчынка ага. я буду расказваць пра тое што мне спадабалася і я пачну з больш старых я брала прэміі за апошнія 10 год тыя даследаванні дзе гучыць ці э, слова біялогія у намінацыі ці гучыць э, нейкі напрамак біялогіі Першая прэмія гэта прэмія 2014 года. Гэта прэмія, якую атрымалі навукоўцы з Чэхіі, Геррманіі і Замбіі за тое, што старанна дакументавалі, што калі сабакі спаражняюцца, яны аддаюць перавагу выраўноўваць вось свайго цела, то бок пазваночнік з лініямі геамагнітнага поля зямлі. <laughs> з поўначы на поўдзень. <laughs> <laughs> то бок калі сабака какае то яна садзіцца так каб спіна ў яе была выраўненая з поўначы на поўдзень і вось э, это для паляўнішых такая альтэрнатыва компасу да? <laughs> прынамсі раз на дзень так, ведаш, я заўсёды захаплялася як какаюць коцікі я думаю шмат хто мяне мяне зразумее таму што ў іх такі засяроджаны выгляд я думаю яны там не толькі на геамагнітныя полосы зямлі а арыентуюцца яны там наогул э, подключаются до нейкіх эгрэраў <laughs> карацей назва апошняга вось перад атрыманнем прэміі артыкулу ад 2013 года была сабакі адчувальныя да невялікіх змяненняў магнітнага поля зямлі бок насамрэч гэта быў даволі <laughs> сур'ёзны артыкул але <laughs> тое што сярод іншага навукоўцы вывучалі у якой позе сабакі спражняюцца <laughs> правяло да атрымання імі <laughs> шнобелеўскай прэміі таму што яны вельмі зацікавілі камітэт насамрэч цікава яшчэ паглядзець самі вось гэтыя прамовы якія навукоўцы які атрымалі прэмію наконт якраз таго колькі разоў яны кажуць ну насамрэч я даследаваў больш сур'ёзную шырокую штуку але ну таксама вось было так. да. Вось а, другая прэмія гэта прэмія па фізіялогіі і энтамалогіі змешаная прэмія падзялілі гэтую прэмію два чалавекі Джастин Шмидт і Майкл Смит. <laughs> Вось чаму яны падзялілі яе, таму што ў іх такія цікавыя і ўзаемадапаўняльныя даследаванні. Шмідт ён карпатліва вельмі распрацоўваў індэкс болю пры укусе казуркі пры укусе чалавека казуркай ласным досведзе і на ўласным досведзе а ён ацэньваў адносны боль якія адчуваюць людзі пры укусах розных казурак ага. а сміт ён старанна арганізаваў каб яго э, кусалі меданосныя пчолы шматкроць у самых розных месцах яго э, цела Угу. яны яго кусалі 25 разоў і ён даведаўся што найбольш балючыя месцы гэта ноздры верхняя губа і стрыжань пеніса Божа які смелы чалавек і, і найменш балючыя гэта чэрап і кончык сярэдняга пальца нагі О, Боже. Вось таму нам застаецца толькі здагадвацца, якія яшчэ месцы яго кусалі пчолы, калі вам цікава, то можаце паглядзець гэты даследаванне. якія былі вынікі, калі б ён быў жанчынай? <laughs> так так гэта зараз, калі універсітэты патрабуюць, каб выконваліся этычныя нормы, зразумела для такіх даследаванняў іншых людзей якасці ўдзельнікаў ты не можаш выкарыстоўваць, таму так. што застаецца бедным навукоўцам. Шонку. <laughs> Шонку. <laughs> Калі <laughs> ты ўжо выйшла замуж за такога чалавека, то будь гатова. <laughs> Так. так, наступная прэмія гэта прэмія, якую далі даследчыкам з Чылі і ЗША за тое, што яны высветлілі, што калі прымацаваць цяжкі э, такі кіёк палку да задняга канцу курыцы, ага. то яна пачне хадзіць вельмі падобна да таго як хадзілі дыназаўры яе продкі <laughs> так, яны спрабавалі вывучыць хаду дыназаўраў на тых жывёлах якія існуюць зараз і вось сябралі курыц бок што істотна памятаць пра ўсе гэтыя даследаванні да што гэта не проста нейкія чувакі падумалі о прышпільна будзе прывязаць палку да так. курыцы у іх была пэўная находа і пэўная так. даследчая праца якая прывяла да курыцы з палкай прывязаны да хваста так <laughs> і насамрэч э, назва іх артыкула гэта хадзіць як дыназаўр курыца са штучнымі хвастамі даюць падказкі аб перамяшчэнні нептушыных тэрапот. Вось як усё сур'ёзна. Ведаеш, мне гэта нагадвае таксама, калі сядзіш на вялікай канферэнцыі, асабліва калі яна не толькі па тваёй вузкай спецыялізацыі, так, а яна даволі шырокая, і ты стамляешся на пленарных дакладах і проста асадкай пішаш вось у гэтым зборніку тэзісаў. Што цябе зацікавіла? <laughs> Я вельмі любіла перачытваць свае нататкі, таму што па-за іншым, што там можа быць напісана стамілася хачу есть калі калі кафебрейк там яшчэ ага. будуць кароткія нататкі накшталт прывязалі палку да курыцы курыцы ходзіць як дыназав то бок я цалкам уяўляю <laughs> я б магла праслухаць іх вельмі <laughs> сур'ёзны даклад ён бы мяне зацікавіў але напісала і я менавіта гэта <laughs> ну можа такім чынам і атрымоўваюцца намінацыі на гэтую так. прэмію Магчыма, магчыма наступнае даследаванне якое атрымала прэмію гэта даследаванне пра тое ці выглядаюць рэчы по-іншаму калі вы нахіліцеся і паглядзіце на іх паміж ног гэта раптам не японскія даследчыкі былі ну так японскія ацукі хігасе яма і кахэй адачай ага. <laughs> я чаму пытаюся Таму што ў Японіі недалёка ад горада Кіёта ёсць такая знакамітая пясчаная коса там возера вось праходзіць такая вузкая коса называется амануха седатэ это знакамітае турыстычнае месца і сярод турыстаў вельмі папулярна там побач гара ёсць і ты падымаешься на гэтую гару і там ёсць месца яно нават пазначанае спецыяльна для турыстаў дзе открывваецца добры краявід uh -huh. на гэтую касу і вось там папулярна становіцца попай да косой. У гару. <laughs> Бок, да косы прыгожай ты стаіш попай, і пасля вось праміж ног ты глядзіш на яе зверху уніз. Ага, то бок сагнуўшыся. Так, так, нахіліўшыся, таму што так больш выглядае падобна, нібыта вось там вада і каса зліваюцца з небам і вось лічыцца што ага. гэта такая асаблівая прыгажосць А і я <laughs> я уяўляю як гэта збоку глядзіцца <laughs> клас слухай мне пытаецца гэта ў іншых краінах можна практыкаваць там на браславскіх азёрах сказаць проста турыстам <laughs> што калі паглядзець нахіліўшуюся паміж ног на гэтыя ўсе краявіды то яны наогул неземны зайграюць новымі фарбамі так, так. і яны і зайграюць таму што ўсё ж такі Э, сосуды ў галаве і перавернуты стан ён вось мы як людзі за 30 разумеем што <laughs> чым, чым гэта можа скончыцца дарэчы я я таксама успомніла свой досвед калі ты на гародзе з бабуляй ага. <laughs> нагнутая стаіш некаторы час і потым разгінаешся таксама ўсё новымі фарбамі асвятляецца <laughs> магу зразумець японцаў А наступнае даследаванне атрымалі прэмію даследчыкі з Вкабрытаніі і гэта таксама была сумесная прэмія. Тому што гэта былі людзі, якія вывучаюць жывёл. Гэта былі не нейкі там аматары, а прафесіяналы, якія гараць сваёй працай. Таму адзін з іх гэта Чарльз Фостер. У розны час жыў у дзікай прыродзе і паводзіў сябе як барсук, вытра, <laughs> алень ліса і птушка. То бок спрабаваў нам у власным досведзе нейкія рэчы зразумець пра іх жыццё. А, ага. а іншы ён пайшоў далей. Яго імя Томас Туэйтс. То казёл гэта? <laughs> так, ты ведаеш пра кацла, да? Я на ютюбе яго бачу, я не ведаю, пра што Што адразу казёл? Гэта навуковец. <laughs> так, ён зрабіў сабе пратэзы для, <laughs> для ног і рук. Яны дазвалялі яму рухацца і бавіць час блукаючы па ўзгорках у кампаніі кос яго напрыклад артыкул ён называецца чалавек казёл <laughs> чалавек казёл <laughs> новы супергерой як я адпачываў ад таго каб быць чалавекам у чарльза фостера таксама артыкул называецца бін эбіст ага. бок быць пачвары <laughs> наступная прэмія гэта прэмія па медыцыне, якую атрымалі даследчыкі з Геррманіі. Э, назва ў артыкула іх даволі сур'ёзная, таму што яна называецца зняццё свербу люстраваным расчэсваннем псіхафізічныя даследаванні. Але <laughs> тое, што вынес камітэт прэміі з, э, з гэтага даследавання, гэта ага. тое, што калі ў вас чэшацца свярбіць э, на левом баку, вы можете глядзець у люстэрка і часаць свой правы бок і гэта дапаможа і наадварот <laughs> калі у вас э, <laughs> свярбіць на правым баку то вы можете расчесваць левы бок і гэта таксама дапаможа <laughs> ну слухай можа гэта не так і непрактычна гэта вельмі ну, гэта вельмі практычна потому что да? у некаторых напрыклад калі у тебе манту да, ты не можаш яго часаць вось таму вось такі вам лайфхак яшчэ адна прэмія 2017 гэта ўжо год гэта прэмія якую далі э, даследчыкам з італіі іспаніі великабрытаніі за тое што яны паказалі што некаторыя ідэнтычныя блізняты то бок э, аднаяйкавыя яны не могуць адрозніць сябе візуальна ад свайго брата ці сястры калі яны паказваюць выявы то яны не ведаюць дзе ён а дзе брат трэба зразумець што аднаяйкавыя блізняты яны сапраўды маюць абсалютна аднолькавы набор днк і яны заўсёды аднаго полу угу. тут насамрэч цікава як таксама могуць накладвацца культурныя фактары тому что зноў пры японцаў у японскай мове няма слова брат ці сестра просто ага. вось агульнага ёсць малодшы брат старэйшы брат малодшая сестра стара калі яны блізняты хто першы выйшаў у свет <laughs> так то і будзе старэйшы і што потым рабіць это ж трэба яшчэ памятаць таксама Ну як ну вось у мяне была знаёмая японка, якая была старэйшая сестра, але яны былі блізняты. Ага. Як яна распавядала у іх э, вось нават стасункі былі такія што лішылася што яна павінна быць больш адказная ага. Таму што вось гэтая праекцыя да стасунку старэйша мы... больш сумны твар на фотаздымках Таму што яна была да было... яна была больш сур'ёзная тая была больш типа як mm -hmm. дзіця да яе ставіліся і, і у тым ліку там вось як там яны апраналіся як яны ну, так, і насамрэч тут падкрэсліваецца што некаторыя ага. Далей было даследаванне яно не зусім чыста біялагічнае, таму што яно ў галіне антрапалогіі. Даследчыкі Швецыі, Румыніі, Даніі, Нідерландаў, Геррманіі, Великабрытаніі, Інданезіі і Італіі вось так шмат у якіх краінах яны працавалі і яны збіралі дадзеныя ў зоапарках і яны паказалі, што шымпанзе у зоапарках імітуюць людзей, то бок наведвальнікаў зоапаркаў прыкладна з той жа частасцю, што і наведвальнікі зоапаркаў імітуюць шампанзе <laughs> То бок мы ўсё ж такі вельмі падобныя адзін <laughs> аднаго сваякі і не заўсёды зразумела хто з іх магчыма не заўсёды гэтыя дадзеныя былі карэктны <laughs> восьось яшчэ одно даследаванне пра ўзаемадзеянні людзей і жывёл Гэта даследаванне 21 -го году пра вакальнае ўзаемадзеянне людзей і кошак ага. катоў. Гэта былі даследчыкі са Швецыі. І фармуліроўка была наступная: За аналіз варыяцый варкатання, рыкання, мармытання, мяўкання, стогну, рыпання, шыпення, лямантавання, выцця і іншых спосабаў зносін кошкі і чалавека калі у вас быў кот я ці ёсць таксама цалкам вы разумееце пра што ідзе гаворка потому что варыянтаў мяукання вельмі шмат залежнасці ад таго што намагаецца атрымаць код то гаспадар у гэтых стасунках да так. і вось гэтыя даследчыкі яны таксама глядзелі як змяняецца інтанацыя кота і чалавека пры размове адзін з адным ну, слухай ну супер супер даследаванне вельмі цікавыя калі вам нешта вельмі спадабаецца а, з тых даследаванняў якія мы пералічылі вы можете пісаць нам і калі вы напішаце шмат <laughs> разоў там у каментарах ці нам на пошту мы зробім асобны выпуск пра гэтае даследаванне ну, мне здаецца улічваючы тренды коты найбольш верагодны кандыдат пакуль Ну слухай я яшчэ не не пра все рассказала ёсць напрыклад ну, так. даследаванне про тое э, э, что энтамологі то бок людзі якія вывучаюць казурак некаторыя з іх яны баяцца павукоў <laughs> цікава что павукі яны ж да казурак не належаць Ну таму і страшна пашвараная так. і назва гэтага <laughs> артыкула энтамологі арахнафобы калі яшчэ две нагі то даюць вялікае значэнне <laughs> то бок у казурак у іх шесть ног а у павукоў 8 і оказывается что вось гэта восьміногаць <laughs> это тое что лякае больш за ўсё <laughs> штосьці з імі не тое так штосьці з імі не тое з гэтымі не казуркамі ну вось напэўна міша ўжо пачне зараз крычаць ну, там спыніся таму я спынюся мы не дайшлі до 2023 года Але магу сказаць, што цалкам біялагічных даследаванняў там і не было, там хутчэй былі медыцынскія даследаванні і, напрыклад, э, катэгорыя грамадскае здароўе гэта стэнфордскія вучоныя, якія распрацавалі разумны унітаз, які э, можа рабіць хуткі аналіз розных рэчываў, <laughs> якія людзі пакідаюць пасля сябе ў выніку прыродных <laughs> механізмаў ачышчэння нашага арганізму і <laughs> гэта дапамагае кантраляваць доўгатэрміновае здароўе карыстальнікаў прыбіральняў то бок іх можна прадаваць людзям з пэўнымі захворваннямі і яны могуць самі назіраць за змяненнем стану сваіх аналізаў яшчэ была чыста медыцынская катэгорыя ў 2023 годзе гэта даследаванне таго ці з'яўляецца ў нас колькасць валасоў у носе хто не ведае у носе ёсць валасы зайздрошчу там хто не ведае <laughs> восьось э, было даследаванне ці роўна у нас колькасць гэтых валасоў у абедзвюх ноздрах аказалася што не крыху яна адрозніваецца але тут я не магу сказаць э, якая была выбарка ноздраў ноздраў Вось <laughs> але было паказана, што ў левай ноздры крыху перавышае сярэднюю колькасць, чым у правай і ў левай ностры гэта прыкладна 120 валасоў, а ў правай 112. Але гэта, як кажа маладое пакаленне крыху крынж, гэтае даследаванне таму што яно зразумела пасля кавітныя часы набраць выбарку людзей якія хочуць каб у іх калыпаліся ў носе ўсё менш верагодна <laughs> таму рабілася гэтае даследаванне на нябожчыках пытанне навошта прашу не задаваць <laughs> прынамсі не табе <laughs> да, прынамсі не мне яшчэ было даследаванне падобнае да біялогіі але не пра біялогію а пра хімію і геалогію вывучалі еёлагаў і палеантолагаў, якія схільныя лізаць каменныя пароды, якія знаходзяць то бок камяні. І вось вывучалі навошта яны гэта робяць, чаму. І аказалася, што проста вільготную паверхню камня вывучаць лягчэй то бок это не нейкая цяга палеантолага да лізання камянёў мяне ёсць інсайдерская інфармацыя ад так. беларускіх геолагаў што яны не тое каб любяць а іх актыўна гэтаму навышаюць на геафаку ідэнтыфікаваць пэўныя пароды ва ўмовах адсутнасці абстрывання адпаведнага што ты робіш ты іх ліжаш Дарэчы, пра камяні біёлагаў і дзень дурня выкладчыкі нашы разыгрывалі пакаленне за пакаленнем студэнтаў на гэтай практыцы, паказваючы маленькія каменьчыкі і кажучы, што гэта памёт э, шэрай камнеешкі. Але нам вось не прыходзіла ў галаву іх лізаць. Ну вось на гэтым мілым пранке <laughs> мы можемм паступова я думаю вось зараз пра мараль што напэўна мараль пра тое што гумар ён насамрэч неад'емная частка любога працэсу спазнання таму што калі ў цябе няма самай іроніі то ты ты можаш занадта шмат пра сябе падумаць і не пабачыць сваіх памылак Ну і нават не толькі памылак, а тое, што навука гэта ж у тым ліку і творчая дзейнасць так, да? так. гэтая форма гульні ў пэўным сэнсе так, з рознымі ідэямі і там таксама гумар гэта важная частка працэсу да таму што ты будзеш рабіць ці заўважаць нейкія нечаканыя рэчы і у прынцыпе вось гэта такая ментальнасць ўспрымаць усё суперпрактычна і суперсур'ёзна яна спрыяе у тым ліку і нейкім знаходзіць новыя шляхі так так новым ідэ так, так. Ну наогул навукоўцы дзіўныя людзі. Ну можна так. Ну ўсё спадзяемся вам было смешна. Нам было было так так. І да наступнага выпуску. Пішыце свае пытанні, дасылайце каментары, каму што цікава, пра што хаце больш даведацца. Вось і да новых сустрэч. Так, да сустрэчы.